Aštuntas skirsnis Praėjus dviem dienom po to, kai gražia forma išdėšiau jiems savo sąlygas, prasidėjo visas vargas. Pirmiausia, išgirdau, kad jie, lyg kokie naiviaus pasakos personažai, išvyko ieškoti laimės. Nuo to laiko jų daugiau nemačiau, tačiau gavau iš smaito du laiškus, kurie mane tikrai sujaudino. Ar ką nors girdėjote apie antrąjį, paklausė Angusas – Ne, jis nerašė, kiek padvėjojusi atsakė mergina. Smaitas pirmajame laiške rašė, kad kartu su Velkinu iškeliavo į Londoną, tačiau Velkinas buvo toks puikus ėjikas, kad mažasis vyrukas nuo jo atsiliko ir sustojo pailsėti pakelėje. Atsitiko taip, kad jį priėmė keliaujantis teatras. Ir dėl nikštukiško ūgių, ir dėl to, kad buvo tikras mažas samojingas šelmis – Jis pritapo prie teatro gyvenimo ir netrukus buvo nusiųstas į cirką rodyti kažkokių triukų. Toks jo pirmasis laiškas. Antrasis buvo tikrai stulbinantis, aš jį gavau pereitą savaitę. Angusas ištuštino savo kavos puodelį ir pažvelgė į merginą švelniai, bet atkakliai. Jei nusijokė ir tarė, jūs tikriausiai skaitėte afišų lentose apie nebiliuosius maito tarnus. Arba jūs vienintelis žmogus nieko apie tai negirdėjęs. Na, aš apie tuos dalykus nedaug tai išmanau, tai kažkokie prisukami mechanizmai visiems namų ruošos darbams. Maždaug taip. Nuspauskite mygtuką, negerintis liokajus. Paspauskite rankenėlę, dešimt dorų kambarinių. Tikriausiai matėte tokią reklamą. Nežinau, kam dar šios mašinos naudojamos, bet jos neša kalnus pinigų ir neša juos tam neužaugai velniukščiui, kurį pažinojau Ladberį – Negaliu nesidžiaugti, kad vargšui mažajam draugužiui viskas laimingai baigėsi, tačiau bijau, kad jis gali pasirodyti kiekvieną minutę ir pasakyti, jog prasiskynė gyvenime kelią ir tai būtų nenuginčiajama tiesa. O kaip kitas vyriškis, ramiai, bet atkakliai paklausė Angusas, staiga Laura Haup pašoko. Draugužiai, tarė jį, jūs tiesiog skaitote mano mintis. Taip tikrai. Jis neparašė man nei eilutės ir aš neturiu jokio supratimo, kas jis dabar ir kur yra. Tačiau kaip tik jo ir bijau. Jis pastoja man kelią. Jis baigė išvaryti mane iš proto. Tiesą sakant, aš manau, kad jis jau išvarė mane iš proto, kadangi jaučiu jį ten, kur jo negali būti. Girdžiu jo balsą, kai iš tikrųjų jis nekalba. Na, mieloji, linksmai tarė jaunasis vyriškis, jeigu jis būtų net ir pats šetonas, jam tai nepavyks, kadangi jūs apie tai jau prasitarėte man. Iš proto išeinama vienatvėje, mieloji. Pabandykite prisiminti, kada jautėte ar girdėjote savo žvairai draugą. Aš Džeimso Velkino juoką girdėjau taip pat aiškiai, kaip kad girdžiu jūs kalbant, tvirtai atsakė mergina. Ten nebuvo nei gyvos dvasios, kadangi stovėjau netoli parduotuvės durų ir mačiau abi gatves. Neatsimenu, kaip jis juokėsi, nors jo juokas buvo toks pat keistas, kaip ir žvairumas. Beveik metus apie jį negalvojau. Bet kas tiesa, tas tiesa, po kelių sekundžių gavau pirmąjį jo varžovo laišką. Jūs kalbėjote, ar surikote, ar ką nors pasakėte, susidomėjęs paklausė Angusas. Staiga Laura krūptelėjo ir tvirtų balsų tarė – Taip, vos pabaigus skaityti antrąjį Isidoro Smaito laišką, apie jau sėkmę išgirdau Velkiną sakant, jis vis tiek tavęs neturės. Balsas buvo toks aiškus, tarsi Velkinas būtų buvęs kambaryje. Baisu, aš tikriausiai išprotėjau. Jeigu būtumėte išprotėjusi, pasakė vyriškis, tai sakytumėt, kad esate sveiko proto. Bet ir man atrodo, kad šis Nematomas džentelmenas yra kažko įtartinas. Dviese geriau galvoti nei vienam. Pasikliaukite savo jausmais, bet aš būdamas atkaklus, praktiškas žmogus, jums leidus atnešiu iš vitrinos vestuvinį tortą. Jam nespėjus pabaigti sakinio, gatvėje pasigirdo veriantis cepimas ir nedidelis automobilis, atlėkęs pasiutusiu greičiu, sustojo prie parduotuvės durų. Ta pat akimirksnį neaukštas vyras su spindinčiu cilindru jau mindžikavo prieš kambarį. Angusas, kuris likščiol tausojo vidinę energiją ir sengėsi būti žaismingas džentelmenas, dabar nenorom parodė savo vidinę įtampą, staigiai išeidamas iš kambario ir susidurdamas akis į akį su atėjusiuoju. Pakako žvilgtelėti jį ir neliko bejonių, jog tai įsimylėlis – Ši dabitiška, bet labai maža figūra, įžuliai atstačiusi juodą barzdelę, protingų neramių akių, švariais, bet nervingais pirštais negalėjo būti niekas kitas, kaip tik žmogus, apie kurį ką tik kalbėta. Isidoras Maitas, iš bananų, žievių ir degtukų dėžučių darantis lėlės. Isidoras Maitas, gaunantis milijonus už metalinius negeriančius liokajus ir doras kambarines – Abu vyrai instinktyviai supratė vienas kito pretenzijas, kiek laiko žiūrėjo vienas kitam į akis su šaltu konkurencijos kupinu didžia dvasiškumu. Tačiau misteris Maitas nedavė preteksto įsiliepsnoti priešiškumui ir netikėtai, bet paprastai tarė, ar Miss Haup matė tą daiktą vitrinoje? Vitrinoje? Išsproginės akis pakartojo Angusas – Nėra laiko aiškinti kitus dalykus, trumpai atkirto mažasis milijonierius, bet čia vyksta kažkokia nesąmonė, kuri turi būti ištirta. Jis savo blizgančiaus lasdos galu parodė į vitriną neseniai ištuštintą misterio anguso ruošiant jungtuves. Šis džentelmenas net apstulbo pamatęs priklijuotą ant stiklo popieriaus juostą, kurios tikrai nebuvo, kai jis prieš kiek laiko žvelgė į vitriną. Išskubėjęs paskui energingą smaitą į gatvę, jis pamatė, kad ant stiklo iš lauko pusės rūpestingai priklijuotas maždaug pusantro jardo ilgio limpantis popierius, o ant jo netvarkingai parašyta Jeigu tu ištekėsi už smaito, jis mirs. Laura, tarė Angusas, įkišė savo didelę rudoplaukę galvai parduotuvę, tu nesi išprotėjusi. Tai Velkino raštas, piktai pasakė Smaitas. Aš nemačiau jo daug metų, bet jis neduodavo man ramybės. Per paskutinės dvi savaitės mano bute buvo palikti penki grasinantys laiškai, o aš netgi negaliu susekti, kas juos palieka, nekalbant apie patį Velkiną. Šveicarius prisiekinėjo jokių įtartinų asmenų nepastebėjęs, bet štai ir vėl jis kažką prilipdo ant parduotuvės lango tuo metu, kai čia yra žmonių. Taigi, taigi, kukliai tarė Angusas, tuo metu, kai žmonės parduotuvėje geria arbatą. Pone, tikėkite manimi, aš vertinu jūsų sveiką protą, taip tiesiai reaguojant į visą tai. Apie kitus dalykus pakalbėsime vėliau. Tas, kuris tai padarė, negalėjo toli pabėgti, kadangi prisiekiu, jog nieko nebuvo priklijuota, kai aš paskutinį kartą buvau prie vitrinos prieš 10 ar 15 minučių. Tačiau antra vertus, jis jau per toli, kad būtų pagautas, nes mes netgi nežinom, į kurią pusę nubėgo. Pasinaudokite, misteris Maitai, mano patarimu ir visą šį dalyką iš karto pavesite energingam tyrėjui ir geriau privačiam. Visai šalia gyvena nepaprastai protingas žmogus, kuris verčiasi panašiais dalykais. Mašina penkios minutės kelio. Tai flambo ir nors jo jaunystė buvo kiek audringa, dabar jis be galo sažiningas, o jo smegenis vertos pinigų. Jis gyvena Lakno rūmose Hamstede. Įdomu, pasakė mažasis žmogus, pakėlęs tamsius antakius, aš pats gyvenu visai netoli Himalajų rūmose. Galbūt vykime kartu, aš užbėgsiu į savo būtą paimti tų keistų velkino laiškų, kol jūs nueisite pas savo draugą seklį. Jūsų teisybei mandagiai tarė Angusas, Kuo greičiau mes veiksime, tuo geriau. Abu vyrai oficialiai atsisveikino su mergina ir iššoko į šaunųjį automobilį. Smaito įsėdus už vairo, jie pasuko už didžiojo gatvės kampą ir Angusas pastebėjo gigantišką plakatą. Nebilėjai smaito tarnai su didžiulė metalinė begalve lylė, laikančią didelę keptuvės užrašų, niekuomet nepykstantį vyrėją. Aš ją naudoju savo būte, juokdamas įstarė vyriškis su juoda barzelė, ir dėl reklamos, ir dėl patogumo. Atvirai kalbant, šios didžiulis mano prisukamos lėlys tikrai gali atnešti anglių, vyno ar tvarkaraštį greičiau už bet kokį gyvą tarną, jeigu e, žinosi, kurį mygtuką paspausti. Tačiau, kalbant tarp mūsų, aš neneigiu, kad tokie tarnai turi ir trūkumų. Tikrai, paklausė Angusas, ar jie ko nors negali atlikti? Taip, šaltai atsakė Smaitas. Jie negali man pasakyti, kas palieka mano namuose tuos grasinamus laiškus. Vyriškio automobilis buvo mažas ir greitas, kaip ir jis pats. Beje, tai irgi buvo jo rankų kūrinys – Jie likte lygiai ilgais baltais kelio vingiais vakarėjančioje dienos šviesoje. Netrukus balti kelio vingiai tapo statesni ir vis labiau svaigino. Jie panešėjo į kilančią spiralę, kaip sakoma, šio laikinėse religijuose. Kadangi iš tiesų jie kilo į tą Londono dalį, kuri yra tokia pat aukšta ir nemažiau vaizdinga už Edinburgą. Jie kilo nuo vienos terasos ant kitos, kol galo prieš juos nauksintas vakaro saulės, visą savo egiptietišką dydybę atsivėriai ieškomas namas. Pasikeitimas išnirus iš posūkio ir išvydus Himalajų rūmus buvo toks staigus, lyg kas būtų atidaręs langą, o daugybė butų stuksojo virš Londono kaip virš žalios šiferio jūros. Priešais rūmus buvo krumokšniais apaugęs aptvaras, labiau panašus į gyvatvorę ar pylimą negu į sodą, o kiek žemiau kanalas tarsi griovys juosintis tvirtovė. Kai automobilis prašvilpė pro krūmų iškišulį, jie vienoje sankryžoje pamatė kaštonų pardavėją. Kiek toliau Angusas įžiūrėjo lėtai vaikštinėjantį neryškų mėlyną policininką. Tai buvo vieninteliai žmonės toje neapsakomoje priemeščio ramybėje ir jis kažkodėl pagalvojau, jog tai ir yra nebylus Londono poetiškumas. Jis jautėsi taip, tarsi jie būtų kokio romano veikėjai. Automobilis atšverpė prie ieškomo namų kaip kulka, o jo savininkas iššoko iš mašinos lyg patranko sėdinys. Jis nedelsdamas paklausė aukštą dorininką su švytinčia juosta ir žemą nešiką su trumpomis rankovėmis, ar kas nors nesiteiravo, kur jis gyvena. Jie užtikrino, kad niekas nepraėjo pro juos nuo to laiko, kai jis paskutinį kartą klausė apie tai. Tuomet Smaitas kartu su kiek sutrikusiu Angusu neapsakomo greičių įšoko į liftą ir pakilo viršutinį aukštą. Prašau vidun, gaudinamas kvapą tarė Smaitas, noriu parodyti jums Velkino laiškus, tada galėsite bėgti kviesti savo draugą. Jis paspaudė sienoje paslėptą mygtuką ir durys pačios atsidarė. Prieš akis pasirodė ilgas erdvus prieškambaris ir vieninteliai, paprastai šnekant, dėmesį patraukinti detalė buvo ta, kad abiejose pusėse tarsi manekenai pasivėję stovėjo eilė aukštų pusiau žmogiškų figūrų. Kaip ir siuvėjo manekenai, jos buvo be galvų, kaip ir siuvėjo manekenai su neįprastai didelėm kuprom ir iškiliom krūtinėm, tačiau šiaip jos buvo labiau panašios ne į žmogų, o į kokius nors automatus stotyje. Jos turėjo du didelius kablius, kurie atstojo rankas. Patogumo dėliai jos buvo nudažytos ryškiai žalia, ryškiai raudona ar juodas spalva, kad būtų galima lengviau atskirti, tačiau vis dėlto tai buvo tik automatinės mašinos nevertos įdėmiau apžiūrinėti. Ypač tokioje situacijoje. Mat tarp dviejų šių manekeno eilių buvo šis tas įdomesnis už visus pasaulio mechanizmus. Tai buvo balto popieriaus skiauteliai, prikėvė verzotą raudonų rašalų. Govusis išadėjęs pagrėbė ją vos tik prasivėrus durims. Netarės ne žodžio padavė ją angusui. Raudonas rašalas dar nebuvo nudžiuvęs, laiškeliai buvo parašyta «Jeigu tu šiandien buvai pas ją, aš tave nužudysiu». Stojo tyla. Tuomet Isidoras Maitas ramiai tarė, ar nenorėtumėte viskio, aš ko gero paragausiu. Ačiū, aš labiau norėčiau flambo, niūriai pasakė Angusas. Visas šitas dalykas manim atrodyti vis grėsmingesnis, aš to einu jo atsivesti. Teisingai, tarė pašnekovas pranksmės, atsiveskite jį ir kuo greičiau. Uždarydamas duris, Angusas pamatė, kaip smaitas nuspaudė mygtuką ir viena jo užprogramuota statula pajudėjo iš vietos. Pračiuožį grindų griveliu nešina padėklu su sifonu ir grafinu. Atrodė, kiek keista palikti žmogų vieną tarptų negyvų tarnų, kurie atgydavo įėjus pro duris. Už šešių žingsnių nuo smaito durų kažką tvarkė žmogus su kiberu. Angusas sustojo ir užmokėjęs išgavo pažadą, kad šis nesitrauks iš čia ir stebės kiekvieną, kuris lips laiptais, kol jis sugrįž su sekliu. Įpuolęs į vestibiulį, jis įpareigojo dorininką būti tokį pat budrų prie laukojų dorų. Iš jo dar sužinojo lengvinančią aplinkybę, jog galinių dorų nėra. Nepasitenkinęs tuo, jis prikalbino besišlaistantį policininką pastovėti priešais duris ir stebėti jas. Galiausiai staptelėjo prie vaikštinėjančio kaštonų pardavėjo ir paprašė jį šiek tiek pabūti netoliese. Kaštonų pardavėjas pasistatė apykaklę ir pasakė, jog jis, ko gero, netrukus keliaus namo, nes jo nuomonė greit ims snikti. Iš tiesų vakaras buvo pilkas ir šaltas, bet Angusas, panaudodamas visą savo iškalbingumą, vis tiek stengiasi sulaikyti kaštonų pardavėją. Pasišildykite savo paties kaštonais, kalbėjo jis užsidegęs. Suvalgykite visus, kiek turite, aš už juos atlyginsiu. Duosiu svarą, jeigu palauksite šitoje vietoje tol, kol sugrįšiu ir paskui man pasakysite, ar joks vyras, moteris ar vaikas neįėjo į tą namą, prie kurio stovi durininkas. Ir jis vikrai nuėjo paskutinį kartą, pažvelgęs į apsuptąją tvirtovę. Šiaip ar taip, aš tą kambarį apsupau žiedu, tarė jis savo. Visi keturi negali būti velkino bendrininkai. Laknų gyvenamųjų namų rajonas buvo žemutinėje kalvos dalyje, tuo tarpu Himalajų rūmai pačioje viršūnėje. Misteris Flambo gyveno ir dirbo pirmame aukšte, tai buvo visiškas kontrastas amerikietiškai mechanizacijai ir šaltai viešbutiniai prabangai nebiliųjų tarnų bute. Anguso bičiulis Flambo priėmė jį rokoko stiliaus kambarėlėje, esančiame už raštinės ir išpuoštame kalavijais, arkebuzomis, rytietiškom keistenybėm, tuščiais itališko vyno buteliais, pirmykščių žmonių puodais, tamsiai violetiniu persišku katinu ir mažu dulkinu Romos katalikų bažnyčios kunigu, kuris čia visiškai netiko. Tai mano bičiulis tėvas Braunas, tarė Flambo, Aš seniai norėjau, kad jūs su juo susipažintumėt. Puikus oras, bet kiek šaltokas tokiems pietiečiams kaip aš. Taip, manau, įsilaikys gedra, pasakė Angusas, sėsdamasis ant rytietiškaus plačiaus sofos su violetiniais apvadais. Ne, ramiai tarė kunigas, jau pradeda snekti. Ir iš tikrųjų, vos jam prašnekus už tamsėjančio lango stiklo ėmė kristi pirmosios snaigys, kaip kad pranašavo ir kaštonų pardavėjas – Na, atsidus angusas, aš atėjau vienu reikalu ir gan skubiu. Esmė ta flambo, kad visai netoli nuo čia laukia vaikinas, kuriam verkiant reikia jūsų pagalbos, jį nuolat persekioja ir grasina nematomas priešas, niekšas, kurio dar niekas nematė. Angusas ėmė dėstyti visą Maito ir Velkino istoriją, pradėjęs nuo Lauros pasakojimų, Paskui papasakojau, kaip dviejų tuščių gatvių kampe pasigirdo antgamtiškas juokas, kaip tuščiame kambaryje nuėdėjo keisti, bet aišku žodžiai. Flambo susidomėjimas vis labiau ir labiau augo, nors mažasis kunigas atrodė palikta šio reikalo nuošalį, tarsi koks daiktas. Išgirdęs apie prikeverzotą skiautę, prilipdytą ant stiklo, Flambo pakilo plačiais pečiais, tarsi remdamas kambario sienas. Jeigu jūs neprieštarausite, tarė jis, manyčiau, jog visą kitą geriau papasakosite einant į to žmogaus namus. Bus geriau, jei negaišime nei minutės. Puiku, pasakė Angusas irgi stodamasis. Šiuo metu jis pakankamai saugus, nes aš paprašiau keturi žmonės stebėti vienintelį įėjimą jo gūžtą. Gatvėje mažasis kuningas su mažo šunelio atsidavimu šlepsėjo paskui juos. Lyg norėdamas pradėti pokalbį, jis linksmai pasakė, kaip greitai sniegas kloja žemę. Vingiuojant stačiom jau pasidabruotam gatvėm, Angusas užbaigė pasakojimą ir kai jie pasiekė aukštas maito namą, jis jau turėjo laiko pasidomėti keturiais sargybiniais. Kaštonų pardavėjas ir prieš paimdamas ir jau paėmęs monetą atkakliai prisiekinėjo, kad stebėjo duris ir niekas pro jas neįėjo. Tai dar labiau užakcentavo policininkas. Jis pasakė, kad buvo susidūręs su visokio plauko sukčiais, skribelėtais ir nuplyšusiais, tad nėra toks žalės, jog tikėtųsi, kad įtartinas tipas atrodytų įtartinai. Jis žiūrėjo į kiekvieną, bet Dievas mato, niekas nepasirodė. Visiems trims vyrams sustojus prie aukso žvilgančio ir besišypsančio durininko, ši nuomonė buvo galutinai patvirtinta. Aš turiu teisę klausti kiekvieną hercogą ar valytoją, ko jam čia reikia, pasakė nuoširdusis gigantas su auksinė juosta ir užtikrino, kol jūsų nebuvo, neatėjo nei vienas žmogus. Nežymusis tėvas Braunas, stovintis už nugarų ir santūrėjai žiūrintis į šalia gatvį, išdryso nuolankiai paklausti, ar niekas nelipo nei viršun, nei į apačią po to, kai pradėjo snigti, tuo metu, kai mes dar buvome pas flambo. Niekas nebuvo įėjęs, serė, galite manimi pasikliauti, atsakė rimtumo spindintis pareigūnas. Tuomet man įdomu, kas tai yra, tarė kuningas žiūrėdamas į žemę, tuščiau lyg žuvė žvilgsniu. Kiti taip pat sužiūro žemyn, o flambo karštai šūktelėjo prancūziškai gestikuliuodamas. Nuo paties durų vidurio, kur budėjo vyras su auksinė juosta, kaip tik nuo šio milžino įžulokai, lokai, pražerktų kojų, driekėsi sniegiai spaustų peidų eilutėj. Viešpatie, nejučiom sušuko angusas, nematomas žmogus. Netarės nežodžiais apsisuko ir puolė laiptais aukštyn, paskui jį nusikė flambo, bet tėvas Braunas vis dar stovėjo dairydamasis į apsniktą gatvę, tarsi jo paties klausimas jo jau nedomintų. Flambo norėjo išlaužti duris savo plačiais pečiais, bet škotas, kuris gal ir turėjo mažiau protų, bet daugiau intuicijos, pagrabinėjo aplink duris, kol surado nematomą mygtuką. Durys lietai atsivyrė. Prieš akis pasirodė iš esmės tas pats vaizdas. Prieš kambaryje buvo tamsiau, nors šiandien bei ten dar krito raudoni besileidžiančios saulės spinduliai, tik e, viena kita begalviai mašina dėl vienos ar kitos priežasties stovėjo kitoje vietoje. Žalios ir raudonos mašinos prietemoje atrodė tamsesnės ir kiek panašesnės į žmonės. Tarp jų toje vietoje, kur prieš tai gulėjo raudonai parašytas laiškelis, buvo kažkas labai panašus į išlietą iš buteliuko raudoną rašalą, bet tai nebuvo rašalas. Flambo su prancūzišku šalto proto ir energijos deriniu pasakė žmogžudystė. Paskui puolė į butą, per penketą minučių išniukšinėjo visus jo kampus ir indauja. Lavono, nors ir tikėjusi, nerado. Isidoro smaito nei gyvo, nei mirusio čia nebuvo. Paskubom apieškoję visą butą, abu vyrai susidūrė prieškambaryje išsekusiais veidais ir išplėstomis akimis. Draugužiai iš susijaudinimo prancūziškai prašneko flambo, ne tik žudikas nematomas, jis padarė nematomą ir nužudytą jį. Angusas apsidairė tamsokame, mašinų pilname kambaryje ir jo škotiškos sielos keltiškoji kertelį sudrebėjo. Viena žmogaus dydžio lėliai, tikriausiai šaukta nužudytoje minutę prieš jam parkrentant, stovėjo prie kraujo dėmės. Vienas kablių, kurie atstojo rankas, buvo kiek pakeltas ir Angusui toptelėjo siaubinga mintis, kad vargšas Maitas tapo savo paties geležinio kūrinio auka – Daiktai sukilo ir užmušė savo šeimininką, tačiau net ir tokiu atveju, ką jie jam padarė. Suvalgy, toptelėjo jam košmariška mintis ir pasidarė net blogą pagalvojus, kad žmogaus palaikai galėjo būti įtraukti ir sunaikinti šio begalvio mechanizmo. Prisivertęs jis susitvardė ir tarė flambo. Taigi, varšelis išnyko lygdumas, palikęs tik raudoną dėmę ant žemės. Ši istorija netelpa į šio pasaulio rėmus. Vienintelis dalykas, kurį aš galiu padaryti, tarė Flambo, tai nusileisti ir pasikalbėti su savo draugu, nesvarbu, ar visa tai priklauso šiam ar anam pasauliui. Lipant laiptai žmogus su kiberu dar sykį kategoriškai patvirtino, kad joks pašalinis nepraėjo. Dorininkas ir vestuviniuojantis kaštono pardavėjas taip pat tvirtai užtikrino buvę bodrūs, Bet Angusas, panorės išgirsti ketvirtą patvirtinimą, negalėjo jo gauti ir kiek susinervinę sušuko. Kur policininkas? Atleiskite, tarė tėvas Braunas, tai mano kalti. Aš ką tik jį nusinčiau pasidomėti mano manimų svarbių dalykų. Mums nedelsiant reikia jį pasišaukti atgal, trumpai tarė Angusas, nes nelaimingasis, gyvenantis viršuje, ne tik buvo nužudytas, bet dar ir pavoktas. Kaip tai? paklausė kuningas. Tėve, po trumpos pauzės tarė flambo, aš savo sielą jaučiu, jog tai daugiau jūsų kompetencija, nei mano. Joks draugas, nei priešas, neįžengė į šį namą, o smaitas, tarsi fėjų pavoktas dingo. Jei tai nėra antgamtiška, tai jam kalbant, atsitiko neįprastas dalykas. Iš už gatvės kampo pasirodė bėgantis melinasis policininkas. Jis sustojo tiesiai prie Brauno. Jūsų tiesa, serė, tarė vos atgaudamas kvapą, vargšo misterio smaito lavonas rastas kanale. Angusas mišlungiškai pakėlė ranką prie galvos. Jis pabėgo ir nusiskandino, paklausiai. Prisiekiu, kad laiptais jis nenulipo, atsakė policininkas, ir nebuvo paskandintas, kadangi mirė nuo stipraus dūrio į širdį. Jūs tvirtinat, kad nieko nematėte įeinant? Rimtai paklausė Flambo. Paėkime šią gatvę, pasakė kunigas. Jiems pasiekus kitą namų galą jis taiga tariai. Koks aš kvailys. Užmiršau policininko kai ko paklausti. Įdomu, ar jie rado šviesiai rudą maišą? Kodėl šviesiai rudą maišą? pasiteiravo nustebęs angusas. Jeigu tai buvo kitos spalvos maišas, viską reikės pradėti iš naujo – tarė tėvas Braunas, bet jei tai buvo šviesiai rudas maišas, tuomet reikalas baigtas. Malonu girdėti, su nuoširdžiai ironija tarė Angusas. Mano manimu, jis dar nepradėtas. Papasakokite mums viską, paprašė Flambo labai paprastai tarsi vaikas. Jėjo lenktą gatvę, kitoje aukšto namo pusėje nesamoningai, greitindami žingsnį. Tėvas Braunas tylėdamas skubėjo pirmas. Pagaliau jis abejingai tarė. Jums tai, ko gero, nuskambės labai jau prozaiškai. Mes įpratę pradėti nuo abstrakčiaus pusės, todėl ir savo pasakojimo negaliu kitai pradėti. Ar pastebėjote, kad žmonės į klausimą niekada neatsako tiksliai? Jie atsako į jūsų mintį, ar bent į tą mintį, kurią įžiūri klausime. Įsivaizduokite, kad moteris kaime klausia kitą, ar jūs viena namuose? Paklaustoji Neatsako, ne yra vyresnysis liokajus, trys liokajai, kambariniai ir panašiai. Nors kambariniai gali būti net ir kambarį, o liokajus stovėti už kėdės. Jei sako, esu viena. Ir tai reiškia, kad nėra nieko, ko jums reikia. Tačiau įsivaizduokite gydytoje, besidominti epidemijos priežastimi, kuris teiraujasi. Jūs namie viena, tuomet jauna moteriškė prisimins liokajų kambarinį ir kitus. Ir visa kalba – vartojama taip. Niekada neatsakoma į klausimą pažodžiui, netgi jeigu atsakinėjama nuo širdžiai. Kai visi šie keturi garbingi vyrai tvirtino, jog niekas neįėjo į namus, tai iš tikrųjų nereiškia, kad niekas neįėjo. Jie manė niekas, ką mes įtartume, o žmogus tikrai įėjo į namus ir išėjo iš jų, bet jie tiesiog nepastebėjo. Nematomas žmogus, pasiteiravo Angusas, kelslėdamas savo rausvus antakius. Mintyse nematomas žmogus, atsakė tėvas Braunas. Po kelių minučių jis tuo pačiu paprastu ir tarsi abejingu balsu kalbėjo toliau. Žinoma, negalima įsivaizduoti tokio žmogaus, kol gerai apie tai nepagalvoji. Čia ir slypi jo sumanumas. Bet aš apie jį pagalvojau dėl keleto dalykėlių, kuriuos pasakė misteris Angusas. Pirmiausiai, Buvo konstatuota, kad Velkinas mėgo ilgus pasivaikščiojimus. Paskui buvo klyjuojamas limpantis popierius ant stiklo. Ir pagaliau du dalykai paminėti jaunosios damos, kurie negali būti tiesa – Neįsižeiskite, skubiai pridūrė jis staigiai, kresteldamas savo škotišką galvą. Ji tikrai manė, kad tai tiesa, tačiau tai neįmanoma. Gaudamas laišką žmogus negali būti gatvėje vienas. Jis negali būti gatvėje vienas tuo metu, kai pradeda skaityti ką tik gautą laišką. Kažkas turi būti visiškai šalia jos ir tas kažkas mintyse yra nematomas.